Awit, Kabanata 2 Bakit nagbabalak magimagsik ang mga bansa? Sa sabwatan nilang ito'y anong kanilang mapapala? Mga hari ng lupay nagkasundo at sama-samang lumalaban, hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Sinasabi nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang pinalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa Zion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga Ipahahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, Ikaw ang aking anak, mula ngayoy, ako na ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipapamana ko. Dudurugin mo sila ng tungkod na bakal, tulad ng palayok, sila'y magkakabasag-basag. Kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo, ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak. Yumukod kayo't magparangal. Baka magalit siya't bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan.